Selamu alejkum. Përshëndetje miq të dashur, edhe sot po takohemi në televizionin Vali pra këtu drejtpërdrejt me emisionin tonë edukativo-fetar Rruga e ndriçuar. Me ne sot në studio është togeri i shërbimit policor të Kosovës në regjionin e Gjilanit, pra pra për informim. E, pastaj është doktori psikiatri Qemajl Rexhepi, Dhe profesor doktor Shefqet Krasniqi, njëherit edhe imam në Xhaminë e Madhe. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në studion tonë. Përshëndetje. Miq të dashur pra në fillim dua në fakt të prezantoj temën të cilën do ta shtjellojmë sot me bashkëbiseduesit tanë. Mirëpo duhet cekur se sot do ta diskutojmë një temë paksa të ndjeshme dhe me të vërtetë shumë aktuale në vendin tonë dhe ndoshta në gjithë botën. Pra fjala është për vetëvrasjen ashtu siç ju kemi paralajmëruar pra në emisionin paraprak. Toger, a mund të na epni disa statistika mbi vetëvrasjet që ndodhin në Kosovë? Realisht nëse më lejohet, fillimisht do të kisha quajt të qëlluar këtë temë siç edhe ju thatë që është e ndjeshme. Çdo veprim, çdo punë, apo çdo ndihmë që është në të mirën e popullatës dhe të, të publikut në përgjithësi, Policia e Kosovës e mbështet dhe e çmon shumë. iniciativat e tilla të cilat shkojnë në drejtim të çfarëdo ndihme qoftë, vërtet janë të çmuara për neve. Ne si policia e Kosovës, si organizatë serioze, jemi thellësisht të brengosur dhe realisht jemi të them ashtu edhe shumë të kyçur apo apo të njoftuar, domethënë me këtë problematikë. Është fare mirë e njoftur se vendi ynë ka pas një periudhë, ka kaluar një periudhë të vështirë, një luftë të vështirë dhe fare të pabarabartë. Më pastaj është bërë një tranzicion apo është në vazhdim një ndryshim i madh i sistemit. Të gjitha këto kanë ndikuar që ne sonte me me musafirët e nderuam ta diskutojmë apo ta trajtojmë këtë temë kaq të ndjeshme. Në qoftë se nalemi në statistika, unë do, do, të, do të jap statistika, domethënë, edhe për Kosovën në përgjithësi, tu fillu që nga viti 2000 deri në vitin 2008, si dhe do të nalna në veçanti në rajonin tonë. Prej vitit 2000 deri në vitin 2008, vetëvrasjet kanë pas një trend, them ashtu afërsisht të njëjtë, gjersa tentim vetëvrasjet janë rritë bukur si shumë. Nuk mund të flasim këtu se janë shifra enorme apo të të, të ngritet ndonjë panik, po sidoqoftë është shumë e rëndësishme që të diskutohet dhe të preventohet. Policia e Kosovës është ajo e cila ndoshta e fundit merr vesh për këtë problematikë, sepse ne në fakt thirremi në momentet kur duhet ta hetojmë rastin apo ta dimë arsyen dhe shkakun Pse në fakt po ndodh kjo? Ë e vërteta tjetër është edhe se ndodh fatmirësisht kur ndodh ashtu që ne të të, ta dim më paraprakisht një rast konkret do ta përmendi dhe do të ndërlidhna në Prishtinë që ka ndodhur kur një pjesëtar i joni i policisë në mënyrën më humane, në mënyrën më të ndershme, ndoshta edhe me orë të tëra e ka mbajt një njeri për dore dhe e, falë aftësisë së tij, falë gjeturisë së tij, është arrit që të shpëtohet jeta e një njeriu. Domethënë, këto janë momente të lumtura për ne si si pjesëtarë të policisë, por nuk ndodh shpesh kështu. Jam shumë i bindur që zotnitë e nderum musafirë këtu, doktori edhe edhe hoxha do ta japin edhe anën edhe psikologjike, edhe anën fetare edhe teologjike, por si do të qoftë, vetëvrasja si fenomen është e papritur shumtën e rasteve. janë munduar shkencëtarë të ndryshëm të botës ta japin definicionin, por shpesh herë shpesh herë nuk është gjetur ndoshta kurrë e vërteta sepse nga statistikat dhe nga raportet tona policore ka ardhur, po shihet se nuk janë të prekura veç shtresa sociale. Domethënë në këtë fenomen fatkeqësisht janë të prekura të gjitha shtresat e shoqërisë. Nuk janë të prekura vetëm vitet e caktuara apo moshat e caktuara, por po duket që Edhe grup mosha të ndryshme janë të prekura. E, e vërteta është se raportet tona flasin që grup moshat prej 21 deri në 40 vjeç janë më të prekurat. Noshta, noshta ë musafirët do të japin edhe një shpjegim tjetër më po, më thellësishëm pse, por nuk mund të themi noshta saktë pse është kjo. Ne mundohemi që t'i shohim motivet apo arsyet e krejt kësaj gjatë hetimeve që i bojmë. Hetuesit tonë kanë ardhë në përfundim se shumë prej rasteve ndodhin nga problemet e përgjithshme apo shoqërore të cilat cilat po kalon vendi jonë, nga traumat që kanë pësuar njerëzit, problemet e punësimit, ndryshimi i sistemit, e shumë ndryshime, shumë ndryshime të tjera që ndodhin tek ne. Ë po thom edhe një herë ju më pyetët për statistikat. E, prej vitit 2000 deri në 2007 në Kosovë janë regjistruar 57 vetvrasje, gjersa kemi pas 219 tentim vetvrasje. Gjatë vitit 2008 janë raportuar 51 vetvrasje, si edhe 247 tentim vetvrasje. Gjersa, për rajonin tonë, për rajonin e Gjilanit, që në fakt i mbulon katër komuna, komunën e Gjilanit, komunën e Vitisë, Kamenicës dhe Novobërdës, gjatë vitit domethënë 2007 janë raportuar 9 vetëvrasje, gjersa 35 tentim vetëvrasje. Gjersa gjatë vitit 2008 kemi pas një ramje të vetëvrasjeve, domethënë janë 3 vetëvrasje, gjersa janë raportuar 26 tentim vetëvrasje. për motivet dhe për shkaqet e tyre, ndoshta do të do të kem mundësi apo rast po do ta diskutojmë edhe në vazhdim. Padyshim. Ë do të kisha dashur nga psikiatri pak nga kjo lëmi të na jepet pak sqarime, a mund ta mund ta quajmë vetëvrasjen si një sëmundje apo thjesht një dukuri? Vetëvrasja dhe tentim vetëvrasjet janë një problem jashtëzakonisht i madh, edhe sfidë e madhe edhe për personelin mjekësor, për arsye se shumë herë janë të paparashikueshme, nuk mun me i parapa, edhe për faktin që studimi i tyre megjithëse ka pas tentime për studim nga shkencëtarë të ndryshëm studimi i tyre ka nuk ka shkue deri në pikën e fundit meqenëse domethënë kur është fjala për vetëvrasjet aktori kryesor nuk është edhe neve na vinë informatat e cilat merren zakonisht prej individit i cili ka kry domethënë gjitha rastet që kanë përfundu me vetëvrasje ne praktikisht nuk kemi të dhana të hollësishme se si ka shku dhe si është është fillu deri, domethënë deri te ideja. Një fakt është me rëndësi ta përmendi se gjysma e popullatës të cilët bëjnë vetëvrasje nuk kanë histori të trajtimit mjekësor, as psikiatrik, as ndonjë trajtim tjetër. Kurse gjysma tjetër e popullatës, domethënë të atyre që kanë bërë vetëvrasje, kanë kanë histori të trajtimit psikiatrik. Po. Ekzistojnë të dhëna se ata janë trajtuar për ndonjë çrregullim të mundshëm më përpara. Domethënë ky numër gjysmë për gjysmë është shumë signifikant për me dhonë përgjigje të saktë se çka çka janë cilat janë shkaqet për që bën njerëzit vetëvrasje. Ë ndonjë disa përmend disa shkaktarë, disa shkaqe, domethënë disa faktorë të rrezikut të cilët pak a shumë rritin, rritin frekuencën e vetëvrasjeve, edhe ata faktorë të rrezikut përmenden domethënë faktori biologjik, domethënë faktor biologjik bën pjesë domethënë te faktorët të cilët e, janë gjetë ndryshime biologjike në disa mediatorë të trurit te njerëzit të cilët kanë bo vetëvrasje dhe kanë shpreh agresivitet edhe flitet domethënë për një substancë e quajtur serotonina janë gjetë nivelet e ulëta të serotoninës në trurin e tyre, mirëpo nivelet e ulta të serotoninës gjithashtu janë vërë, vërejt edhe te njerëzit të cilët e, kanë shpreh agresivitet, domethënë, në një farë mënyre jo agresivitetin në drejtim të po, vetes, po, por edhe ndaj të tjerëve. Kështu që nuk është ndonjë rezultat specifik që e tregon se nivelet e ulta të serotoninës te këta individë janë marker të mirë për me e ditë a do të bëjnë vetëvrasje a jo. Po. Shkaqet tjera domethënë përmenden shkaqet ekonomike, sociale, statusi social, edhe mosha, te ne e përmendi Ismeti se domethënë grupmosha të reja janë në statistika më shumë prezentume por fakt është se ne edhe përgjithësisht e kemi popullatën më të re domethënë edhe problemet të cilat shpesh herë i nxisin njerëzit për me mendue, me çu dorën ndaj vetvetes, janë probleme të cilat e sjellin individin në një situatë të palakmushme, në një situatë të dëshpëruar. Edhe kush vjen në situatë të dëshpëruar, më shumë vijnë njerëzit të cilët domethënë prej të cilëve pritet më shumë. Shtetet tjera më shumë është vërejt domethënë në shtetet skandinave dhe në shtetet perëndimore, janë vërejt Statistikat tregojnë se janë vërejt grupmoshat më të vjetra që kanë vetëvrasje më tepër, por edhe mandej faktorët racorë, njëkohësisht kanë, po, të gjitha të gjithë këta faktorë ndikojnë, domethënë, në rritjen e vetëvrasjes. Një fakt që po du me përmend edhe mendoj që është shumë i rëndësishëm në këtë rast është se sipas statistikave të mahershme që ne kemi mësu, domethënë, gjatë kohës së studimeve që datojnë, domethënë, nga para 81-shit, kur domethënë, Enti Statistikor i Kosovës ka funksionu, Kosova ka qenë në vendin e fundit nga ish, domethënë, republikat edhe krahinat e ish Jugosllavisë, në stopën e vetëvrasjes, diku ka qenë, sa më kujtohet, 1.2, dhe në 1.2 në 100.000 banorë, ndërsa, vendin e parë e ka zonë Sllovenia. E kundërta ka qenë për sa i përket vrasjeve, për shembull, Kosova ka qenë në vendin e parë, në listë kurse Sllovenia ka qenë në vendin e fundit. Edhe dihet fëllëmija domethënë që shtetet skandinave janë në stopë shumë të lartë, ne ende nuk jemi në stopë të lartë domethënë në gjendje alarmante, megjithatë dihet domethënë që është dyfishue, numri i vetëvrasjeve. në Kosovë është dyfishu krahasu me periudhën e paraluftës. Ndërsa stopa e lartë është për shembull shtetet skandinave, ku është 13-14, ose 11 për shembull që është në shtetet e bashkuara të Amerikës. Megjithatë është brengosëse për neve për me gjetë një pyetje, për me gjetë një përgjigje adekuate, pse bash ka ndodhë, pas luftës domethënë mas Dhe mendoj se emisione të tilla duhet të ketë gjithandej nëpër televizionet lokale, regionale dhe kombëtare që janë. Dhe jo vetëm kaq, por mendoj se Ministria e Arsimit duhet t'ia obligoj të gjitha shkollave që të kenë s'paktu, s'paku një mbrenda vitit një tribunë të tillë me nxansat e tyre, ashtu siç e kanë, siç duhet ta kishin pasë obligim të kenë tribuna për dukuri tjera që jon negative shkatërruese të rinisë tonë. Pra, është temë shumë e qëlluar dhe ia vlen të diskutohet për të gjerë e gjatë. Ia vlen të diskutohet sepse është humbje e madhe dhe pikëllim i thellë me humb jetën një i ri dhe një e re në këtë mënyrë. E le mos flasim me qëllu i familjes. Sa i përket pyetjes sate se a flet Kurani diçka në lidhje me këtë temë natyrisht dhe padyshim se Kurani ashtu siç flet për çdo send Flet edhe për këtë temë. E qysh mos flas për këtë temë kur është në pyetje jeta e njeriut. Kur është në pyetje derdhja e gjakut. Kur është në pyetje privimi i jetës vetvetes tande. Ka thanë Allahu Azza wa Jalla në surën Yusuf për Kur'anin e madhnum, "Ma kana hadithan yuftara, walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil kulli shay." wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kurani nuk është një shpifje, nuk është një thanie e cila është shpifë dhe është thana ashtu kot. Por Kurani është ai që vërteton Tevratin dhe Inxhilin, librat e mëhershme dhe shpjegues, sqarues i çdo seni, i çdo gjëje. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, dhe është udhëzim e udhëzon dhe mëshirë i mëshiron ata të cilët e besojnë Kur'anin. Pra, sqarim i çdo gjëje e prej tyre dhe i kësaj dukurie i vetëvrasjes. Kur'ani e shtjellon këtë çështje gjerë e gjatë. E shtjellon edhe hadithi i pejgamberit, hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ne do ta kuptojmë parimisht në esencë jeta jote nuk është në duar tua. Thanë ndryshe nuk është pronë e jotja e as e imja. Për atë arsye nuk ke në asnjë mënyrë të drejtë këtë jetë që ta ka dhanë Zoti dhuratë me lujt me të dhe me bo me të çka të duash. Sikurse që nuk ke të drejtë edhe n'jetën e fëmijës tënd. S'ta ka Zoti edhe fëmiun ta ka dhanë me lujt me te me bo çka të dush por nuk ke ti drejt edhe në pasuri me bo çka të dush dhe kështu me radh por jeta është shumë e shtrenjt nuk ke drejt edhe mendjen tane me bo çka të dush për at arsye që ta ndalon çdo gja e cila ta hum këtë mendje si droga dhe alkooli kjo është arsyja pse ta ndalon sepse duhet me rujt mendjen tane se pa mendjen tane nuk je njeri i plot është i mëshirshëm ndaj juve. Sepse Allahu është i mëshirshëm. Dhe e ni ajet tjetër, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka" Mos e çoni vetveten e juve Me durt e juve në shkatërrim Mos e ço Nuk ke drejt në asnjë mënyrë Me mbyt vetveten Por këtu dohet të folet ma gjatë Se tema është shumë e madhe Shumë e gjatë Shumë e gjerë. Dhe është prekëse. Tema është prekëse. Sepse është në pytje jeta e njeriut. Këta dy kolegë dhe vllazërit e mi thanë se kjo nuk është shumë alarmante në Kosovë. Por, unë mendoj se për neve është mjaft alarmante. Sepse asgjë nuk fillohet nga pika ma e naltë. por fillohet nga zero dhe shkon përpjet. Doktor Qemali ceku Allahu e rujt se para 2000-ës nuk ka pas diçka të tillë në këtë shkallë. Shumë e vërtet. Nuk ka pas. A ka ndodhë një rast a 2 a 3 kejt këso mrena viti. Dhe unë jam i bindur se ato mund të kenë qenë ndoshta dhe ky është ma specialist për atë punë, ndoshta ndonjë çmendurie, ndonjë Rast shumë specifik. Me çrregullim ndoshta. Mund të jetë shumë lehtë. Po. Mirëpo, na erdh neve pas luftës, kjo dukuri dhe tash po vjen tu u rrit. E s'e besoj që nëse nuk merren masa preventive, kjo dukuri nuk do të rritet dhe do t'ia zën vendin Skandinavisë atje, do t'ia zën vendin edhe Lituanisë, atje Estonisë, e Bellorusisë, të cilat e mbajnë vendin e parë në botë, për nga vetëvrasja e s'e besoj sepse tu pa njëri tjetërin mendon se është zgjidhje e problemit dhe këtu është ajo që duhet të fokusohemi ne a është zgjidhje e problemit vetëvrasja apo jo për at arsye edhe të geri edhe profesor Qemali të dytë e cekën se ne jemi të funit shërbimi policor të cilët e marrim rastin shumë e vërtetë Edhe mjeku nuk nuk vjen njeriu ty me tregu me than se po du me myt veten çka po thotë ti mjek. Është shumë e vërtetë. Për atë arsye elementi i fesë është tepër me rëndësi, bindja fetare është tepër me rëndësi në vetëdijesimin e shoqëri. Si shoqëri krejt, po edhe në këtë segment, se jetën nuk e ke pronë tanen dhe nuk ke drejt me manipulu me te. Nuk ke drejt Dhe pastaj Po mendon se po zgjidh problem Me vetëvrasje Faktikisht me përfundimin e jetës tande Ti ke gabuar 100% ke gabuar Sepse nuk e zgjidh problem Por ke fillu je fut n'problem Se ati do t'me ia shpjegu e mirë E me ia sqaru Se Momenti i vdekjes Ty duket që është i shpejtë dhe përfundon çdo gja, por mos harro se fillon diçka tjetër ma tutje. Mos harro se fillon diçka. Ajo çka fillon mas vdekjes është ma me rëndësi se sa ajo çka është para vdekjes. Dhe se ti në këtë rast me durt tua Sikurse po nënshkruan atje, mënyrë figurative natyrisht, po. sikurse po nënshkruan se un po du me dal pi ksaj dynjaje për qoftë me shku n'xhehnem. Jo problemeve nuk i zgjidhen problemet dhe nuk i iket problemeve me vetvrasje. Por problemeve i iket me bindje fetare dhe me mundu me zgjidh problemin dhe me kuptu se je, je krijes sociale dhe shoqërore dhe biologjike dhe fiziologjike dhe jeton në ligjet e natyrës dhe nuk bahet në mënyrë absolute me shpëtuar prej batica zbatica kësaj dynjaje. U cek lufta ma herët, ka qenë furtunë shumë e fort. Furtunë dhe armë shumë e fort është lufta. Armë e fort, psikologjike, armë e fort është. Po dhe varfëria asht një armë e fort. Po gjendja ekonomike, problemet sociale, janë shumë këto probleme, shumë të rëndë, shumë kyçe, ndikuese n'jetën e njeriut, por cili në dynja shpëtoi pa probleme, cili njeri. Për atë arsye do të me kuptue konceptin jetë, ke ardh n' këtë jetë, çka mendove ti në këtë jetë? Mendove tana dëshirat tua m'u realizu, mendove s'e pas kurrë asnjë barrikadë përpara qëllimeve dhe, dhe, dhe, dhe vizioneve tua, mendove krejt rrafsh me ta ba të gjithë, është e pamundur, sepse një gja e tillë nuk ka qenë as për ata që kanë qenë para teje, as me, me të sotit, as me të nesërmit. Pra, islami e shtjellon këtë gjerë e gjatë, këtë dukuri, edhe flet për to Shumë. Dhe ne jemi ata nga ana fetare, të cilët mundemi me ja qu ilaçin këtyre njerëzve, të cilët tentojnë, sepse simbas shumë studimeve që janë bo, dhe lexime që i kemi bo ne, shumë njerëz, është interesant, i shkon mendja me bo vetëvrasje. Shumë njerëz i shkon mendja me bo vetëvrasje, dhe ndoshta munë ndoshta ju muni me na vërtetu këtë më shumë. Her herë shkon mendja. Por ata që i shkon mendja pastaj një numër prej tyne na ruana Zot edhe edhe tentojnë. E tani ata që tentojnë një numër i tyre edhe dështojnë por një numër i tyre dhe realizojnë. Kur e ke bindjen fetare, që ajo bindje që shkon, që ai mendim që ne quajmë mendim i keq, Sikurse mendimi i keq me shku me vra dikend. Dikuj shumëkujt në jetë, i shkon mendja me shku me u hakmarrë, pse po m'bohet një pengesë në realizimin e jetës, qëllimeve të mija, të shkoj dal me vra. I shkon mendja njeriut. Dhe se këtë dëfton se ne kemi qenë të part n' Jugoslavi për vrasje, por jo për vetëvrasje. Po, se jemi një popull pak me gjak, pak me gjak të nxehtë, mirëpo nuk është cilësi e mirë e jona ajo, nuk është për me lavdu. është e ligë, do ta mjekojmë vetveten tonë, se jeta e njeriut shumë e shtrajt. Dhe tash është një temë që tjetër ajo, mos ah, dalëm, nuk ke drejt me ia marr njeriut jetën ti. Nuk ke kompetenca, ai që jep dhe merr është Allah. Po njeriut i shkon mendja nganjëherë, ruana o Zot. Por pse shkon mendja nuk do të thotë që ai ndërmerr masa, hapa për me myt me ekzekutuar kojshiun apo hasmin apo apo apo kolegun në punë që i pengon atij ose ose tjera tjera. Edhe te vetëvrasjet njëjtë ngjan. Kur e kupton pasojat, kur e kupton dënimin e Zotit, kur e kupton se çka është tu u bo, thotë eudhubillah, eudhubillah. Dhe mu konkretisht, se ballafaqona me kësi raste, shumë herë vinë njerëzia, konsultohen edhe pleqët, jo jo vetëm të rit, këta thamë prej moshës, nëse edhe deri në 40 vjet dikun, vallahi vjen plaku, ndoshta 70 vjetët. Edhe thotë, Unë jam sjellë, jam sjellë për oborr tem, jam sjellë, jam sjellë, më thirr mendja, me kap litarin me gjithë fyt, e kujto me mytë veten, me u bo katili shpirti tem, këtë fjalë përdorin pleqtë, shumë mirë kjo këtë term, katili shpirti tem, dhe shio për borë, nuk banë. Dhe ke, e vetë me vetë, vetë me vetë, mund të rëgeke, dhe i thashë me vetë me vetë, asë nuk banë. Edhe kur më roke si kleti madh, dal dy tre orë shëtit hupi, nëpër ara dikun, nëpër ledina, dhe kthehem prapë, dhe më kalon ajo. Pra shif tentimin e ka, por veprën nuk e bën se i din pasojat. Pra informimi me fe, bindja e njeriut me informu atë dhe me bind se çka është tu bo, është tepër me rëndësi. Po. Do të shkoj pak tek to gjerë. a keni bë ju ndonjë fushatë ndoshta mund të them për këtë dukuri Përkatësisht për, për vetëvrasjen dhe profesori përmendi edhe Ministrinë e Arsimit për shembull, a keni bërë ndonjë ndonjë plan konkret ndoshta mund të them për vetëdijësimin e, e popullsisë, përkatësisht të rinisë, pasi e përmendëm edhe Ministrinë e Arsimit, në fakt sikur do të ishte bë një një trekansh mes shërbimit policor të Kosovës, mes ministrive përkatëse natyrisht edhe mes institucioneve fetare. E vërteta është se na kur thirremi apo kur kemi rast që të debatojmë për këto tema, definitivisht u përgjigjemi. Një rast të tillë kemi pas para disa muajve ku u majt një tubim të themi një tryezë, ku ka pas njerëz bukur relevant, bukur me peshë, edhe është trajtu kjo, kjo problem, kjo dukuri. Nuk kemi diçka të veçantë u diskutu këto që këto, këto, kjo, kjo problematikë është shpeshherë e paparashikueshme. Por kemi raste të të tentim vetëvrasjeve të përsëritura. Domethënë tani veç është një moment që një person i cili një herë ka ka tentu të vetëvritet edhe fatmirësisht ka shpëtu është mirë që të të jenë nën mbikëqyrje apo t'i ndihmohet atij në format ma të mira të mundshme, në format ma të njerëzishme që të shmanget prej asaj rruge. Kemi raste konkrete, domethënë që një person dy herë, tri herë ka ndodh, Këto janë probleme të shprehuna, psikike domethënë, apo mentale, apo shëndetsore, por nuk mungojnë edhe problemet ekonomike dhe problemet sociale. Na nëpër shkolla, kur kemi rastin, kur na ipet mundësia, e kemi në fakt një ekip të veçantë, që shpjegojnë për dukuri devijante, të cilat ndoshta janë një rrugë që çojnë te kjo. Po pra dukuri devijante për, për drogat, alkoholin, prostitucionin, e dukuri tjera të jo normale, jo të zakonshme, që, që fatkeqësisht duken edhe, edhe në disa një disa ndoshta edhe janë prezente, në ato raste e kemi ekipin e veçantë, kemi ekipin e trajnum, i cili mundohet të japë maksimumin e vet, që në fakt e rinia apo grupmoshat e ndryshme të shmangen prej kësaj rruge. Po përsëris edhe një herë gjithherë kur na ipet rasti, kur na ipet mundësia, si në media, si në diskutime të përgjithshme, apo edhe gjatë hetimit rasteve konkrete që i kemi, të flasim për këtë dukuri, sepse nuk ka zgjidhje fare. Jo që është e shumtë me, këtu u diskutu për një numër bukur të naltë, po edhe sikur një person të ishte, vetëm një person të ishte është e dhimbshme. Definitivisht po, është e dhimbshme se u, u, u diskutu këtu Do të kthehemi pak te psikiatri. I përmendëm disa shkaqe të cilat mund ta çojnë një person në tentim vetëvrasje apo në finalizimin e asaj gjëje. Shumë nëpër opinionin tonë përmendet që një çështje kryesore e kyçe e përmendin çështjen ekonomike. Sa ju ka ra juve e përmend me njerëz të cilët kanë tentu të kenë vetëvrasje dhe kanë dhënë një definicion të tillë për arsye ekonomike, ka tentu me bë për shembull vetëvrasje. Fakti i pamohueshëm është se janë problemet ekonomike, mandej lindin edhe probleme të tjera. Përgjithsisht mund me thanë që njerëzit që bëjnë vetvrasje apo tentojnë vetvrasje janë njerëz të dëshpëruar. Janë njerëz të dëshpëruar dhe njerëz të cilët nuk shohin rrugëzgjidhje në sfidat e veta personale apo familjare. Tash fakti i pamohueshëm është se statusi social ka ndryshue tek ne këtu. ë në vend, një pjesë bukur e madhe e popullatës e dimë domethënë që dikun rreth ë 20% të popullatës jetojnë në varfëri të skajshme. Edhe këto probleme janë probleme të cilat janë të dhëmshme për gjithë anëtarët e familjes, por posaçërisht janë probleme shumë të dhëmshme për njerëzit të cilët udhëheqin familjen. Ata të ballafaquar në një anë me kërkesat e anëtarëve të familjes, kurse në anën tjetër të ballafaquar me pamundësinë për me gjetë, domethënë mundësi me me i siguru ekzistencën e vet. Po. Mund me ardhë në një situatë me mendu shpesh domethënë për vetvrasje. Po çështja se a do të bëjnë vetvrasje njerëzit Po. Apo nuk do të bëjnë vetvrasje nuk varet vetëm nga statusi ekonomik. Po. Se përndryshe është dashur krejt 20% e popullatës me bë vetvrasje. Po. Bëjnë vetvrasje njerëz të cilët nuk e kanë që nuk kanë qëndrim të qartë ndaj jetës. E përmendi hoxhë i nderum qëllimin e jetës, nuk e din qëllimin e jetës. Mendojnë se janë pronarë të jetës edhe. Dhe e tha mirë domethënë se, ne nuk kem kurrfarë kontributi pse jemi gjallë. Po e cekim Suedia, sipas statistikave që është po, e ka numrin shumë të lartë, do të thotë të vetvrasjeve. Ndërsa, Afrika e cila ka një, do të thotë ekonomi shumë të ulët, numri i vetvrasjeve është shumë i vogël në krahasim me vendet të cilat kanë një zhvillim ekonomik. Këtu bjen një, një lloj kontradikte mes asaj që diskutohet që gjendja ekonomike do të thotë është faktori relevant, ose kryesor, shumica e, po, e popullsisë domethënë e quajnë një faktor kryesor e cila po ndikon në vetëvrasje. Po të ishte ashtu atëherë sigurisht që shtetet skandinave kishin me qenë me stopën më të ulët të vetëvrasjeve. Po është e kundërta. Në fakt nuk shenjon kah pra vetëm faktori ekonomik. Faktorët ekonomikë janë ndihmës, faktorë po. domethënë ndihmës, sikur që janë faktorë ndihmës edhe smundje të ndryshme, po. shoqë psikiatrike, sikur që janë depresioni, anksioziteti, sikur që mandej psikozat, sikurse që abuzimi i substancave e tjera tjera, të cilat e ndihmojnë shumë dhe favorizojnë, domethënë një një rritje të stopës e vetëvrasjes, por po nuk muj me thonë, nëse faktori ekonomik kryesisht është faktori i cili është kryesor, po të ishte ashtu ne kena pas edhe ne, domethënë, para luftës kemi pas situatë shumë ma të vështirë, në kohën domethënë, mënyrë mas masave të dhunshme, ka pas një përjashtim mënyrë të njerëzve nga puna, dhe ka pas papunësi shumë të madhe, ka pas varfëri shumë të madhe, ka pas mandej edhe paperspektivë shumë të madhe, ka zgjat 10 vite megjithatë në qatë nuk ka qenë, dhe stopa sikur që tash. Sikur është në to, po, po. Po, a ka ndryshu diçka rreth domethënë qëndrimit ndaj jetës, a ka ndryshu diçka rreth kualitetit të jetës dhe mënyrës se si jeton, atë Është pyetje domethënë e cila do një trajtim pak më të gjatë. Po kthehemi pak tek bindjet fetare, profesor e cekët. Mirëpo, ç'thonë fetë tjera për këtë dukuri të shëmtuar? Më bën halal, nëse më lejoni po. me... Po, me u ndërlidhë, po ju lutem. Me u ndërlidhë me pyetjen e mëhershme pastaj shkojmë te kjo. Po ju lutem. Po atë që cekët ju, shumë, shumë me vend e cekët, pse në vendet afrikane, po. Po pak ka vetëvrasje mos me thonë fare, ndërsa në vendet të në kam edhe statistikën e Kombeve të Bashkuara, kam marrë me vete këtu, por nuk ka nevoj natyrisht me lexu, sepse mos marrim kohë, se gjitha vendeve kam marrë që statistikën e Kombeve të Bashkuara që është, po ata kanë majtë njëfarë një tubim të madh në vitin 2006, edhe dhjetë shtatorin e kanë shpallë në ditën e vetëvrasjes. Duke u munduar me studiue shkaqet, arsyet, masat preventive dhe të tjera. Dhe pas shumë studimeve dhe hulumtimeve që janë bërë, kanë ardhë në konkludim se ata të cilët kanë fe, njëherë kanë fe, pa marrë se çfarë feje, katër herë ma pak kanë shansë me bo vetëvrasje, sesa ata të cilët nuk kanë fe, kjo e para. E dyta, është një shkencëtar i quajtur Durkheim në Universitetin e Kalorinës Veriore, ai pas shumë studimeve të cilat i ka bërë rreth vetëvrasjes, është interesue edhe për ndikimin e fesë, se sa ndikon feja në largimin, shmangien e kësaj dukurie. Dhe ati, ai e ka marrë dhe ka, e ka, e ka krahazue njëherë fejnë krishtere, pastaj fejnë hebreje, dhe nuk ka hasë në ndonjë ndikim aq të madhë në parandalimin e kësaj dukurie, pastaj së treti e ka marrë fenë islame tu pas parasysh se edhe atje është bukur shumë feja islame prezente dhe ka pa se feja islame ndikon shumë në parandalimin e kësaj dukurie dhe bie pyetja pse ndikon feja islame në parandalimin e kësaj dukurie feja islame ndikon sepse feja islame lidh njeriun me Zotin feja islame nuk e dallon njeriun e pasur dhe të varfër të pasurin pak e ul maltretuar në mënyrën më brutale nëpër burgjet e vite të tëra po nëpër burgjet e, e, e serbit edhe të komunizmit më herët po nuk e kanë bën një hap t'till as ata as familjet e tyre nga ata ka me vajtim edhe vdekje natyrisht shumë shumë normale e punë por jo vetëvrasje vetëvrasje jo Dhe këtu mendoj që është diçka nëse më lejohet me thonë, kështu mendoj, mendoj, sepse për këtë çështje jam kujtu gjatë, Sepse sa ndëgjoj që ndodh një vetëvrasje, unë shumë brengosem, shumë mërzitem, edhe mundohem e kujtohem shumë gjatë. Pse para luftës nuk pat, e mas luftës ka shumë. Dallimi shumë i madh. Unë mendoj, Allahu alem, Zoti e di ma s'mirti dhe mujnë me më korigju edhe bashkë me juve, skamja, varfria, të gjitha këto kanë qenë para luftës. dhe kanë dikur dikund është raporti i kundërt, kanë qenë shumë të varfër, janë bërë shumë të pasur. Por kanë qenë edhe dikund të pasur janë bo t'varfër. Atë pasuni kaq shumë të lartë, nuk ka pas para luftës. Çka ka sot, nuk ka pas. Ndihma sociale, për më të më të vogla. Shumë më të vogla, kanë qenë ndihme sociale, kanë qenë shumë më të vogla. Shumë më të vogla. Por, ka qenë një rahati, Ka qenë një qetësi, ka qenë një unitet familjar ma s'pari. Një respekt ndër familjar, akrabave pastaj t'afërmeve dhe ndër shoqëror. Ku njerëzit kanë ndi veten shumë të freskum dhe t'qetsum në rrethin familjar. Dhe në anën tjetër krejt familja i kanë qëndru përballë një personi i cili ka pas ndonjë nevojë për të mirë, për të keq në gzim dhe në hidhërim. dhe kanë stimulu dhe kjo është edhe një e mirë islami ku vllaznia, ku njerëzit duhet me iu gjet vllaut, motrës, mikut në gzim dhe në hidhrim se ai ka nevojë shumë psikologjia e tina ka nevojë për njerëz tjerë dhe ka qenë një traditë e, e, e përcjellë me shekuj te ne. Mas vjetve të nëntdhetës Dhe njerëzit prej tetdhjetës e këtej në veçanti, sidomos prej nëntdhjetës, ku masat kanë qenë dhunshme, njerëzit kanë kanë lypë diçka një ndryshim të kulturës, civilizimit. Dhe fillun me dalë për Evropët, madje hapen dyrët. Ata që çka ju mungonte popullit të në veçanti rinis, një kulturë e madhe, e gjërë, që s'ka dyrët të mbyllur, të hapura, ata e gjetën. E gjetën sepse Evropa t'jep shumë sen. Nuk diskutohet. Por ne po flasim për Evropën, veçanti për Skandinavinë, e cila është pjesa më e ngritur e Evropës për nga për nga civilizimi, për nga standardi. Se Skandinavia është shumë larg Evropës, jugore ta zamë, shumë larg lart, kjo dëshmohet, është e qartë, nuk ka kurrfarë të fsheft. Por megjithatë ata vetëvrasen më shumë se vende të tjera. Pra, ata shumë probleme kanë zgjidhur Por problemin e ushqimit të shpirtit nuk e kanë zgjidhur. Dhe në këtë rast ndodh edhe tek ne njëjta gja shkum hapa tyre. Ne i zgjidhim shumë probleme ekonomike dhe sociale dhe të tjera të tjera. Dhe i morëm por problemin e zgjidhjes së ushqimit të shpirtit nuk e morëm, edhe atë që patëm e hupëm. Hupëm. Pra këtë arsye jam shumë i bindur se me shku me studiu biografin e atyre gja që është unë shumë herë kujtoj me bën ndonjë punim po koha s'po premton me bën ndonjë punim nga ana fetare një nga ana fetare me lidh me me sociologji por me sociologji islame dhe tana familjeve që kanë ndodhur me shku me bën nga një nga një nga një intervistë me anëtarë të familjes do ta gjem sigurisht se pjesa dërrmuese e tyre nuk ka qenë të lidhur mjaft me Zotin Sepse pas qenë të lidhur me Zotin, varfëria nuk guxon me ndiku, me lidh me ata që thanë Afrika atje. Po pra, nëpër Egjipt vëlla, në botë në Afrikë, po merrni Egjipt, për shambull Egjipt, janë 2 milion njerëz, 2 milion njerëz të cilët jetojnë në varreza. Munesh me imagjinu me jetu njerëz në varreza? Nëpër varrezat e firaunëve, varrezat e vjetra. Varreza. I ka 70.000 dhe 10.000 i lumtur, i mrekullushëm, veç kesh. Kod, mushet me e të nuk ka. 2 milion njerëz jetojnë. Asnjë nuk e myt veten. Ka në Egjipt varfëri ekstreme, ka në Indi varfëri ekstreme, ekstreme, Bangladesh përmbi 80% varfëri ekstreme, dhe shumë vende tjera islame, por nuk ka vetëvrasje. Pra, sa ma shumë, thash të hejteja, kanë vërtetu shkencëtarët, se katër herë ma shumë ka shansë, ma pak ai i cili është fetar, me bo vetëvrasje se ai që nuk asht fetar. Këtë e shofim edhe në praktik, e kemi pa edhe në Kosovë, për atë arsye statistikat e Kombeve të Bashkuara që është bo, Shqipnia ka dalë e fundit, Kosovën nuk e cek fare, sepse ka qenë pjesë e Jugosllavisë, ma mëti, po, apo e Serbisë deri vonë, nuk e cek fare, Shqipnia ka dalë e fundit, ndërsa tjerat ke 0.1% që dikund në Jordani e në Siri e vende tjera, se elementi i fesë ka qenë prezent, Edhe atje ka probleme sociale, ka shumë të mëdha, ka probleme ekonomike, ka probleme të ndryshme që ballafaqojmë dhe ne këtu, më të mëdha se sa ne. Ka vende arabe që më të varfra se sa ne, kanë probleme më të mëdha, popullsia, dendësia e madhe e popullsisë dhe probleme shumë tjera por vetëvrasja. Dhe këtë e argumentoj edhe vetë. Gjatë qëndrimit tim sa kam qëndruar në 15 vite në botën arabe, nuk um kujtohet a ka ndodhur një apo dy vetëvrasje. Edhe ato mund të jenë shumë shumë thjesht mund të jenë ndonjë çmenduri ruana zot apo po çrregullojmë pse po, çik. Po mund të jetë, po pra. Te fetë tjera më duket kështu që pyetja po. Po fetë tjera si qëndron puna? Fetë tjera ka po, fetë tjera të cilat e kanë leju. Janë disa fraksione degë t'fesë krishtere, të cilat e kanë lejuar vetvrasjen. Budizmi atje e lejon kur ke ndonjë smundje e cila është e pashërueshme e lejon. Është një fe atje tek japonezët e cila edhe edhe edhe edhe edhe e nxit janë disa fe po më shumë janë fe pagane jo qiellore sepse në fe qiellore fe që jeta çmohet më shtrejt jeta çmohet më shumë e në fe pagane që janë idhujtare ato e numërojnë sakrificë për zotrat e tyre dhe numërojnë sikur te na sikur te na në islam që thonë ka shku shehid e numërojnë pra vdekje të çmuar shumë çmushme dhe nuk mërziten Në Japoni është shumë interesant se njerëzit edhe i përgëzojnë për një gjë të tillë. Për një gjë të tillë, sikurse ne që shkojna me ngushllue, atje i përgëzojnë që ka marrë atë hap, domethënë ka bërë një sakrificë të madhe. Është bo heroj, lum, po. Doja sha u kthy tek Togeri. Di që shumë vende ndryshme persona të cilët tentojnë të bëjnë vetvrasje, po pra nuk e arrin një gjë të tillë të bëjnë vetvrasje, dënohen me ligj. Çka ndodh tek ne? Ata persona që tentojnë të bëjnë vetvrasje. Në vërtet policia posa ta merr një informat të tillë për tentim vetvrasje duhet me dalë domethënë në atë vend ose n'atë person dhe duhet të shihen rrethanat. E vërteta është se duhet të hulumtohet a ka pas shtytje aty. Dihet motivi, do të thotë dihet arsyeja ose dihet shkaku pse. Qofse nuk ka asnjë element të ankesës se ajo është bo me, me qëllim prej dikujt ose u shty ose është ndihmue në forma ndryshme në fakt aty s'ka vepër edhe është, është rast administrativ, është rast i mbyllur po në qëse gjinë një rrethanë që personi në fjalë veprimin e ndërmar e ka, e ka bo i shtym se ka pas një borxh ose ka pas një problem që nuk ka mund me hik ose, ose është kërcnu forma tjera normal që aty ka vepër dhe ndiqet penalisht e drejtoria analizë e analizave të krimit në Prishtinë e ka bën analizë të detajshme lidhur me këtë problematik edhe këtu po ceket mirë edhe nga ona fetare, nga ona teologjike edhe nga ona shkencore se po janë dy faktorë po është faktori brendshëm edhe po është faktori jashtëm faktori brendshëm u, u, u elaboru e bukur mirë që është problemi shpirtror, shpirtror po. derisa në faktorin e jashtëm hynë shkolla, hynë familja, hyn besa dhe ndikimi fetar apo ngritja apo apo arsimimi hyn mediat hyn qëllimi që jam unë arrin aso në arrin një, një, një qëllim të caktum të gjitha këto domethënë janë janë bo gjatë këtë analize edhe është gjetë se gjithë këta faktor janë prezent në fakt. nëse kthehemi një herë te tentim vetvrasjet që e bot ju pytjen në e vërteta është se numri i tentim vetvrasjeve është rritë bukur shumë Edhe gjatë kësaj analize që është bo, është gjetë që te tentim vetvrasjet gjinia dominante është gjinia femërore. Gjersa te vra, vetvrasjet në fakt gjinia dominante është gjinia mashkullore apo apo burrat kanë bo ma shumë vetvrasje, gjersa gjatë kësaj analize është gjetë se te tentim vetvrasjet na prin për nga numri gjinia femërore. Këtu janë arsye të ndryshme, domethënë që mos mos probleme të ndryshme gjatë mosrealizimit të martesës ose probleme tjera, probleme të ndryshme. Do të thonë, do të falë së këndrejt në jo, kyç, po, po, po. a numërohet vepër penale tentim vetvrasja, gjaqe, sikurse të shpëton, ligji të dënon, po më duket se po bën pyetje dhe më më të shto. E vërteta është se nuk mund të them që ka vepër penale ai nëse e dëmton veç vetveten. Dhe në fakt nuk ka vepra, nuk mund të ndiqet penalisht. Mm, po. Sepse ë është e vërtetë nga ana fetare kam ka ka gjynah. Është është gjynah, është le që është mëkat, por ndoshta e stimulon edhe dikon tjetër. A runa zot. Po, po në anën ligjore apo në aspektin ligjor nuk ka vepër. Sepse nuk ka qenë i shtym, nuk ka pas presion, nuk po diskutojmë për për presionet e mbrendshme, për problemet e veta, por në aspektin ligjor në fakt nuk ka vepër. Tek ne, por dikun ka. Disa vende ka, është padyshim që ka. Nga ana ligjore ata persona dënohen sepse psikodinamika është e barabartë, vrasja është e barabartë me vetvrasjen. Po. Veç se drejtimi i agresivitetit është, domethënë, te vrasjet është drejtim te tjetri, kurse te vetvrasjet ndaj vetvetes. Për çka ata disa shtete kanë propozuar që në kodin e tyre penal të futet edhe ligji për dënim të individit i cili ka tentuar me bo vetvrasje, edhe nuk ka arritur me qenë e dënueshme kjo punë, sikurse me me te tentim vrasjet. Te na nuk është ashtu. Te na domethënë nxitësit, nxitësit, nëse eventualisht domethënë kanë nxitës që e kanë nxit me bo vetvrasje ndiqen penalisht kurse kurse individi Nëse ka bo vetvrasje, dihet ku shkon. Po. Nëse nuk ka bo vetvrasje, zakonisht kalon nëpër procedura mjekësore. Edhe domethënë bashkëpunim është me policinë të re. Dhe edhe procedura po. policore, po jo, edhe gjyqësore. Nëse domethënë nuk ka shtytje. Kur thatë që kalon në procedura do të thotë të mjekimit, ndoshta është interesante se me të vërtetë kalitet pak shumë ai ai person dhe do të marrin shumë nëpër dur at person Dhe prandaj e ceki këto gjëra që ka persona të cilët dy deri në tri herë bëjnë tentim vetvrasje. E ceki tek femrat ka tentim vetvrasje, mirëpo vetvrasjet që ndodhin, që realizojnë janë tek meshkujt. A mund ta lidhni me këtë me gjendjen psiqike për shembull të femrave, të cilat në momentin e vetvrasjes bëjnë diçka e cila e shpëton, tuten. Po tuten, na shamu më thonë atë me lidh pak me këtë aspekt. T'i përmendi disa shifra që janë me interes, domethënë mashkujt bëjnë tri herë më tepër vetvrasje sesa femrat. Kurse tri katër herë bëjnë tentim vetvrasje femrat më tepër se sa mashkujt. Çdo vetvrasje ose çdo, më mirë me thonë çdo tentim vetvrasje. Po. Pikë së pari është një apel drejtuar rrethit edhe ambientit për me kuptuar dhe për me ndi. Këtë fakt ne duhet me ditë. Tjetër është me rëndësi me përmendë edhe se një individ i cili ka bo tentim vetëvrasje, shansa për me bo vetëvrasje rritet për 64 herë. Krahasim me dikon që s'ka bo fare. Kjo na bën neve me dhije që ne duhet me qenë shumë syçelë ndaj individëve të cilët kanë bo tentim vetëvrasje. Edhe pse ndonjë herë, ne i shohim disa tentim vetëvrasje që janë më tepër teatrale, më tepër dramatike, për përfitim të përkujdesjes e përkushtimit, megjithatë, çdo tentim vetëvrasje është një halë, është një tërt individit dhe duhet m'i, m'i ofru ndihmë adekuate. Për neve domethonë, në lamin e psikiatrisë është me rëndësi të madhe domethonë që çdo individ i cili ka bërë tentim vetëvrasje, duhet të bëhet një vlerësim psikiatrik në mënyrë që eventualisht mos po gjendet ndonjë çrregullim psikiatrik i cili shumë ndihmon, domethënë vetvrasjen. Nuk është shkaktari kryesor, por nëse dikush është i parapërgatitur, paraprakisht domethënë një çrregullim mundet me e rrit shansën shumë. Kështu që trajtohet në at drejtim edhe ka mundësi domethënë që shkaku shtytës të evitohet edhe mandej ta vazhdojë jetën individi. Profesor, si mund ta lidhim këtë nga ana fetare kur kishim rastin tek femrat dhe tek meshkujt që ndodhin këto dallime. Këto dallime është vërtet shumë interesante kjo dukuri. Kjo është interesante edhe nuk është aq e çuditshme. Nuk po flas si akt, se të të gjitha gjinitë, të dy gjinitë, të të ketë shtresë të njerëzve, është e pakapshme, nuk guxon të veprohet. Nuk guxon të veprohet. Asnjë rast nuk e kemi në Islam, ku ka të drejtë njeriu me ndërmarr ndonjë hap me mbyt vetveten. Ajo punë është e kryer. Në të kundërtën, ai është i dënuar me dënim shumë t'rand, edhe për përsëris, jo që ka ik problemet, por është fut n'problem. Ndërsa, nëse e merr si, si, si, si, si një dukuri psikologjike atje, Nuk është çudi sepse femrat janë ma të ndishme dhe femrat ma shpejt ftofen, ma shpejt nxehen, ashtu janë të krijuara. Për atë arsye, femra shumë herë me pas në dorë, me pas mundësi, po m'je kesh natyrisht, por këto është kjo është realitet, nuk e them sot të mos dashtë donjë keqkuptim ndaj motrave gjinisë femërore. Por është realitet. Ajo nganjëherë me pas atë për atë mundësi, Do shtatë burra, veten myt. Do shtatë burra, veten myt. Sepse është si krijesë është pak ma ka emocione ma shumë, ma emocionale, po. Mirëpo, bindja fetare është ajo që ndikon te ajo edhe te ai. Sepse nuk guxon me bo tentim vetëvrasje, nuk guxon. Nuk ka derë Pra, është i mëshirshëm kur ta ka dhënë jetën. Është i mëshirshëm se njeri zakonisht kur e hup shpresën për diçka, pika kryesore mendoj e tentimit për vetvrasje është humbja shpresës. Humbja shpresës pas martesës, humbja shpresës, shpresës s'ka me gjet punë kurrë për jetë, kur lyp troket në derë, troket në derë, punë nuk ka, nuk ka, nuk ka punë. Humbja shpresës s'e pëlqen vetveten, familjen dhe shoqërinë, kërkush nuk don me pa me sy. humbja shpresës atje n'fat lumturi burri te gruaja gruaja te burri ose ose ose në provim ose pa kalë provim fakultetin e humb shpresën ai hin në provim e hin në rreth vetë tëra engel engel engel thotë e zgjidha problemin për shemb pra humbja shpresës është shumë rëndësi një element faktori numër 1 më ndihmove faktori numër 1 për atë arsye Kur'ani e mjekon Thot inna Allaha kana bikum rahima, Allah është i mëshirshëm ndaj jush. Pra atë shpresë që ke humb ti, pse nuk e lidh me Zotin tand? Ai ka mëshirë dhe prej mëshirës tina ai ta zgjidh problemin po sabër ban. Mos u ngut. Kupto këtë si diçka pikë së pari se je n'këtë dynja dhe nuk bëhet pa pas problem. Disa zbatica. Nën dy me sabër çdo send kalohet. Nën tre mund mos të jetë hajër dhe mirë për ty. Për atë arsye kur kur e kupton muslimani këtë tan atëherë, atëherë nuk tenton as s'i shkon mendja. Për shembull, është i smut, se shumë rreth t'smuarit. Është i smut shumë në në në në në në kirurgji që quhet reparti për smundje ngjitëse infektive po, me një shef të një të një repart atë kur unë konsultesha për një të afërmt time, i shtrirë, po thotë hoxhë ky i juve halli i tina është i mirë se është i lidhur me Zotin përndryshe tjetër që janë këtë rang ta shoh që ka vdek rahmet i pastë përndryshe ata që janë këtë shkallë ata me smuj dikush nga shumë prej tyre tenton me mytë vet Sepse dhimt e mëdha i duken atina të papërballushme dhe thotë zgjidhje, myt vetveten. Po nëse je i smut, pse nuk, nuk i kujton pejgamerët e Zotit? Cilët kanë qenë smut? Cilët kanë qenë smut? A janë anku ndonjëherë te Zoti? Po nëse je i varfër dhe përmen varfëria, la ilaha illallah, më të dashurit e Zotit kanë qenë fukarat më të mëdhenj n'dynja. Nuk është patjetër njeri me qenë i pasur, njeri patjetër është me qenë njeri i mirë. E mirë mundesh me qenë i pasur dhe i varfër dhe i mesëm. Pasuria dhe varfëria nuk është element që të bën mirë a të bën të keq. Përkundrazi munet me ta hup atë burrni dhe atë mirësi që ke, është një mjet me rëndësi me jetu, po nuk është gjithçka. Nganjëherë varfëria, është mi, është hajr, ndoshta nuk e din. Ose njeriu nëse nuk ka fat martese ti për shembull shumë herë ndodh te të rit shak martese, më tradhtoi djali, më tradhtoi çika dhe myt vetveten. S'po m'merr filania, pa patllaken atje në, po më thotë dikush mua në telefon. E ka thirr filanen në gjimnaz. Vitin e kaluar, s'ka një vit. E thirr, e thirr të dashurën e vet. A po m'merr a unë vrava veten. Ajo bën hajgare, mendo që ky po tallet e tillë. Veç dëgjon n'telefon pa pa pishtoletë, e mbyt veten djali 17 vjeçar. Pse e la e dashura e vet? Në punë martese, punë fejese. E kupton nga ana fetare se mund të jetë për ty gjithsesi hajr ajo çka nuk nuk nuk të ka shkruar Zoti. Dhe se ata që ta ka caktuar Allahu nuk ka kush që ta merr. Dhe hajri është ata që ta zgjidh Zoti. Ndoshta nuk ka hajr për ty, ku e din ti? Ose humb të afërmin tan, e kujton sabrin, kujton shpërblimin, Allahu ka thënë se se njeri ka me vdek. Vdekja është element, është një një, një proces, a qysh ta quajmë ashtu, i pashmangshëm, pse te ty të ka humb i afërmi, nesër më humb mu, nesër kam me shku edhe unë te. Dhe Je i qetë. Për atë arsye në tana proceset dhe problemet dhe dhe çrregullimet, ta quajmë ashtu, gjatë jetës njeriu, njeriu me Islamin ka përse. Pra te shpresa. Allahu me pjesën e dytë të këtij ajeti, nëse më lejohet të vazhdoj, tash ka thanë Allahu se jo te tanë njerëzit kryn punë shpresa, që nga ana psikologjike shumë e kanë Kurani. Jo te tanë njerëzit kryn punë shpresa. Një herë jep shpresa tyne që kanë humb shpresat. Te ata që nuk kryn shpresa punë, vjen frikësimi. Sikurse fëmijët e vegjël e deri te të rriturit. Me thanë mëso se baba t'jep pare, që të çon me shëtit, e tjera e tjera. Nuk kryn punë, ja kërset shuplakë, tang edhe e lëshon gojën e i thu, nuk mëso, kam me të rrah. Ha, të njëjtën gjë ka te Zoti këtu. Për ata të cilët nuk kryn punë shpresa, e kanë dajakun. Dhe nuk bën ndryshe. S'ka dajak. S'ka dajak. Pra. Pra. Duhet m'i frikësu nga një herë njerëz. Allahu i madhëruar ka thanë po të përcjellim ligjin. Po. Allahu ka thanë tash m'i kërcënu ata njerëz Me momentin që bën vetëvrasjen, e ke filluar probleme më të mëdha. E ke filluar probleme më të mëdha. Për atë arsye ka thënë pejgamberi alejhi selam dhe fjala e tina është hak se është prej Zotit. Ai njeri i cili e myt vetveten me thikë, do të ngjallet nesër ditën e kiametit duke i ra vetvetes me thikë. Ai njeri i cili e myt vetveten duke kcy prej së naltit, Do të ngjallet ditën e kiametit dhe do të kcen pe kodrave poshtë pa ndërprerë. Ai njeri i cili myt vetveten me helm, do të ngjallet ditën e kiametit dhe do i jepet atij helm të urdhërohet me pi helm pa ndërprerë. Pra, vuajtjet e tina nuk kanë të ndërprera derisa të përfundon gjykimi dhe futet në xhehenem. Andaj nuk ia vlen njeriut në asnjë mënyrë me myt vetveten, sepse nuk ka zgjidh problem, por ka filluar problem. E problemi zgjidhet tu iu mbështet Zotit, tu kërku zgjidhje, tu u konsultu me njerëz, tu mendu se është hajr, e jeta është e tillë, për çdo vuajtje, për çdo sprovë, për çdo, për çdo telashe, për çdo brengë, shpërblen i madhi Allah, nëse je i lidhur me Allahun azze ve xhel. Uh, unë duhet t'ju rikujtoj shikuesit tanë që jemi pra në emision të drejtpërdrejtë në televizionin Vali pra në Gjilan. Natyrisht, se miq të dashur edhe ju mund të bëheni pjesë e emisionit tonë duke telefonuar në numrat tanë të telefonit Zero katër katër dhe zero katër nëntë pesë tre gjashtë gjashtë tre pesë natyrisht ne mirëpresim pyetjet tuaja. Mirpo ne në vazhdim do të bëjmë një pauzë të shkurtër për t'u rikthyer sërish në studio dhe për të vazhduar më tutje bisedën tonë natyrisht edhe për t'i lexuar edhe pyetjet e shikuesve tanë. Qëndroni më tutje me ne.